DJ GM, é mandrake, mandrake na voz. E logo de manhã, fumei o primeiro do dia. Dei um abraço na minha veinha. Olhei pela janela, academia na. E os caras levaram na micha. Tava indo pra minha correria. Quando os caras atrasaram meu corre, cês levou meu pão de cada dia. Mas em menos de um dia eu achei minha nave jogada na mão. Tem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligava Num lugar que não entra polícia Fui clicado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essas fitas Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Minha nave jogada na mata frente toda depenada. E ela tava nesse cemitério. Onde o GPS não ligava. No lugar que não entra a polícia. Fui clicado na minha quebrada. Tava onde eu de ver essas fitas. Mas graças a Deus eu achei. restante lá E logo de manhã, fumei o primeiro do dia. Dei um abraço na minha veinha. Olhei pela janela, cadê minha na? Os caras levaram a bicha. Tava indo pra minha correria. Quando os caras atrasaram meu corre, cês levou meu pão de cada dia. Mas em menos de um dia eu achei. Minha nave jogada na mata, sem a frente toda depenada. Onde o GPS não ligava Num lugar que não entra polícia Fui clicado na minha quebrada Dá ódio de ver essas fitas Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Minha nave jogada na mata vem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS lugar que não entra é polícia. Fui clicado na minha quebrada. Dá ódio de ver essas fitas, mas graças a Deus eu achei. Eu achei. Eu achei. Mas graças a Deus eu achei. Eu achei. Eu achei. música, filho. Vem, filho. Vem, filho. Tá pronta, viado? A música, viado. A música, viado. Mano tu céu, você não sabe o que eu sonhei, Ixi, tá louco. Tá viado, sonhei, cuzão, que bagulho pique eu tava já pronta a música, tá ligado? Ah. E eu tinha sido roubado, cuzão. Os caras me é rateou na favela. Aí fui na goma, na goma de vocês, mano. Tinha um escadão grandão correndo assim no escadão e pá. Aí chamei vocês, tá ligado? Aí você já foi comigo no colo, você era até um manda-chuva na quebrada. <laughs> Mano, vamos fazer o um clipe assim que vai dar é bom, viado. Pode ir pá. Nossa, esquece. é louco. Eu achei, eu achei, eu achei. E aí, DJ GM, é mandrake, mandrake na voz. 接马呀。